Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Prije par dana sam u prolazu čula mladića kako psuje Boga, ne uzubillah. Da li sam tu trebala skrenuti pažnju da to ne radi, mada sam u srcu osjetila veliku srđbu. Ako mi možete protumačiti, e, odnosno ako mi možete preporučiti neku knjigu koja govori o spoznaju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, jazakumullah, hajral, jazakumullah navadi sa koga onako proučava da znanjem. U vjerovanja, uzim da pročita djelo Al-Aqidatu Fillah, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, Sulejmana Aškara, djelo prevedeno na bosanskom jeziku, koje je detaljnije upravo ispravan, ispravan rukn min arkanil iman, temelj islamskog vjerovanja, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Proučavajući upravo ta djela i čitajući naš iman i naša spoznaja pravoga puta, u našim srcima Allah Đelešenu otvara vidike spoznaje i postajemo od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala istinski robuju. A kada je u pitanju postupak sprem onih koji su prokleti, koje je Allah subhanahu wa ta'ala ponizio, da se broje protiv Allaha subhanahu wa ta'ala i govore i čine najveće grehe kao što je vređenja stvoritelja subhana, ti i takvi la'anatullahi alihim, Allahovo proklestvo na njih. Znači, ako se ne pokaju, takvi zaslužuju Allahovo prokletstvo. Da ukažemo ko takvi, Allah vas prokleo i kaznio ako se ne pokajete zbog takvih dijela. Nije zabranjeno da javno tako konstatujemo, najmanje što možemo, kako bi takva osoba bila prokleta i ponižena na javnom mjestu.